الله بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نقول لله أمتك يصالنا سلام ينبوزي أمته mtume mteule aliyekuwa kwa sote kwa wanadamu wote ambaye si mwingine isipokuwa nabiyina Muhammad bin Abdullah salawatullahi wasalamu alayhi na kuhusieni kama ambavyo nilihusia mwanzo nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii ndugu zangu waislamu al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala amesimulia hadith katika sahihi yake حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا قوم انتم الله عليه الصلاه والسلام قسما ما من نبي ما من نبي أفانا نبي يوتي أفانا انتم يوتي بعثه الله تعالى امباي اليتمنا الله سبحانه وتعالى في قومه aliyemtuma kwenda katika jamii yake kwenye kaumu yake akawalingania watu wake illa kana lahu isipokuwa mtume huyo alikuwa nayo yeye aliwapata yeye fi qaumihi katika jamaa zake hao ambao alitumwa kwenda kuwalingania alipata watu ambao ni hawariyun ni watu ambao walikuwa wenye kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hawariyun ni watu ambao walikwenye kuinusuru sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala watu ambao hawariyun wenye kunusuru kitabu cha Allah na mtume ambaye aliyetuma kwao wakamnusuru kwa maana ya kwamba walimwamini Allah subhanahu wa ta'ala wakamwamini mtume ambaye katumwa kwao na kadhalika yale mafunzo na ujumbe ambao wa Allah tabaraka wa taala uliotumwa kwao kupitia kwa mtume huyo, basi wao waliokamata wakauamini, wakamsadikisha na wakainusuru ile sheria ambayo aliotuma Allah subhanahu wa ta'ala kupitia nabii ambaye alituma kwao. Wa ashabun kadhalika, nasema mtume alayhi salatu wassalam, walipatikana watu ambao yaakhudhuna bisunnati, ambao walikuwa wakizitekeleza wakizifanyia kazi zile sunna za mtume ambaye alituma kwao, wayaktaduna biamrihi na kadhalika walikuwa wao wakitekeleza amri za mtume ambaye aliyetumwa na Allah tabaraka wa taala kwa jamii husika au kwa watu hao amenamini katika kwao akasema mtume alayhi salatu wassalam thumma innaha kisha kwa hakika si vinginevyo takhlufu min ba'dihim khurufun bila shaka wakiondoka hawa hawariyun akawa hapana nabii wala hapana hawariyun wala ashabu alladhina أخذوا بسنة ذلك النبي وكذلك لم يوجد قوم الذين يقتدون بأمر ذاك الرسول على سيمنتم عليه الصلاة والسلام ثم إنها تخلف من بعد خلوف kisha baadaye kuja baada ya hao wakiondoka hawa mwanzo hawa kuja watu wengine wakaja nyuma yao watu hawa sasa wao yakuluna maana yafaluna sifa yao kubwa tuwaona wanasema wasioyafanya yaquluna ma la yafalun wanasema wasioyafanya wayafaluna ma la yumarun na wakitekeleza wakifanya wanafanya mambo ambayo hawakuamrishwa hajaamrisha Allah tabaraka wa taala hajaamrisha mtume alayhi salatu wasalam wanafanya mambo kwa ugheburi katika nafsi zao yaquluna ma la yafalun hawa khuluf ni watu ambao wanasema kisha wafanyi wayafaluna ma la yumarun na wanafanya ambayo hawakuamrishwa akasema mtume alayhi as-salatu wassalam faman jahadahum bilisanihi yule ambaye atakayepambana nao watu hao wanaosema wasioyafanya wanaofanya wasioamrishwa faman jahadahum yule ambaye atakayepambana nao akapigana nao jihad bilisanihi kutumia ulimi wake fahuwa huwa mu'min basi yule mu'min waman jahalahu na yule ambaye atakayepambana nao akapigana nao biyadihi kutumia mkono wake kwa huwa mumin naye ni mumin waman jahadahum biqalbihi na yule ambaye atashindwa kutumia mkono atashindwa kutumia ulimi wake akasema akabainisha akatahadharisha akatoa nasaha akaelimisha atashindwa hana nguvu kuondosha watu hawa au kuwakemea kupambana nao kwa mkono wake wala ulimi wake yeye akatumia waman jahadahum biqalbihi na yule ambaye aliyepambana nao akapigana nao jihad akachukia katika nafsi yake ndani ya moyo wake fahuwa mu'min basi naye ni mu'min walaisa waraa dhalika na mtu anasema na wala hapana nyuma ya hayo hapana nyuma ya hao ya iman katika iman habatu khardali imani ambayo iliyo na udogo na udogo sana kuliko tembe ya hardal nasallu Allah tabaraka wa taala tawfiqa wasalam alhamdulillah rabbil alamin والصلاه والسلام على اشرف خلقه امام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحابته اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وزانوا الاسلام tunaona katika hadithi moja hii mtume alayhi as-salatu wassalam ametaja watu aina nne tataja watu wasiopungua aina nne akawagawa watu wa kwanza ni wale ambao ni hawariyun watu ambao walikuwa wakiinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wakiinusuru sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala wakamnusuru mtume ambaye ametumwa kwao wakamnusuru huyo kadhalika akataja watu ambao walikuwa wakitekeleza wakifanyia kazi sunna za mtume aliyetuma kwao na wakiyatekeleza kivitendo maamrisho yote ambayo alikuwa akiwaamrisha kisha akataja watu wengine wanaokuja baada ya hawa watu hawa wana sifa kwamba wanasema lakini hawatekelezi wakifanya hawafanyi mambo ya kisheria hawafanyi mambo ambayo aliwaamuru Allah subhanahu wa ta'ala wakifanya hawatekelezi mambo ambayo aliwaamrisha mtume aliyetuma kwao kisha rasul akataja watu aina ya tatu ujangu ambao rekodi si naomba ujangu ambao rekodi si jisha simu yako na usirekodi nafuta mchezo zako zote hizo wa illa natahasab amama Allah yawm al-qiyamah طيب akataja watu ambao wanaondoka hawa wanaosema wakawafanya wakifanya hawaka, wanafanya ambao hawajaamrishwa kisha akataja watu aina ya tatu akasema ni wale ambao watakao na kundi hili wakapigana nao jihad ya hoja na burhani ya kielimu ya kimaarifa yale ambayo wameshikamana nayo watu hawa wanaosema kawa hawafani wanafanya kinyume na sheria wao wakasimama kidete pamoja na kundi hili wakatumia mikono yao wakatumia ndimi zao wakatumia ambaye kama hana mkono kwa maana ya nguvu kadhalika yeye hana elimu ya kubainisha kutahadharisha kufundisha kuelimisha basi anaona kwamba mambo hayafai na yeye angalau akachukia ndani ya moyo wake aliyekosa sifa tatu hizi anasema mtume alayhi assalatu wassalam walaysa waraa dhalika wala hapana nyuma ya hayo min aliman hakuna iman habatu khardali hata tende khardali ndugu yangu waislamu la shaka katika makundi manne haya ya watu watu bora kabisa ni wale wa mwanzo ni wale wa mwanzo ambao walinusuru dini ya Allah tabaraka wa taala wakamnusuru mtume ambaye katuma kwao wakanusuru sheria ambayo aliyoteremsha Allah tabaraka wa taala kwa mtume huyo wapelekea jamii husika kadhalika wakanusuru nyingine ya pili watu ambao wana wanatekeleza wanazishikilia zile sunna za mtume ambaye katumwa kwao na la tatu wakawa tekeleza maamrisho yake hawa ni watu bora kabisa katika zama za ummati huu la shaka sifa hizo za waendea kwa nafasi ya mwanzo as sahaba al kiram masahaba wa mtume Muhammad sallallahu sallam wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in kwa wao kwa watu wa mwanzo ule wahai ulishuka wakiwa hai wakamwamini mtume wakampenda yeye wakashika sunna zake wakamnusuru yeye na dini yake na sheria za Allah tabaraka wa taala ikawa sahaba hakuna sehemu kwenye Qur'an wanapotajwa hiyo inatajwa kwa sifa njema sifa za kheri sifa za ikhlas sifa za takwa sifa za iman na sifa ambazo Allah tabaraka taala akafikia mwisho akawapa radhi zake kabla hajaondoka katika ulimwengu huu lakini sisi ambao tumo katika zama hizi tukiangalia katika jamii yetu katika maisha ambayo tunaishi sasa twaona hizi hali zote nne zipo katika jamii yetu wale ambao walimwamini rasuli wanamsurudia Allah tabaraka wa taala na sheria yake na kitabu chake ambacho Allah amekishusha kadhalika twaona wapo watu baadhi ambao watekeleza zile sunna na kuigiza au na kufanya amri za mtume alayhi salatu wasalam lakini pia katika jamii zetu kwa wazi kabisa kwa elimu ndogo utaona watu ambao nilivyo kusema lakini hawafanyi na wale ambao wanaofanya wasioamrishwa yani katika masala ya bid'a wal khurafat wa hawa nafs hayo mambo ni hadith wala haraj kadhalika utaona katika jamii yetu wako ambao wanaosema wako ambao wajitahidi kutumia nafasi walizonazo na uwezo walionao na nguvu zao wakaondosha munkarat walfawahish walbida walkhurafat na wako ambao hawana nguvu hawana elimu lakini yeye hafurahii wala hapendezi na munkarat